Joritz Bergaretxe, orotako medikoa zira, egunon? Bai, egunon. Zergatik abiatu duzu izen pedura bilketa? Bo, egeran, uh, eh, gu mediku orokorrekoak gira, eta azkenean eh, gure gainda jendea ustea koronea birusa harrapatu duten ez edo eta guri gale egiten digute, eh, er, testoiek uh, egin eraztea. Eh, konturatu gira, gerozta mm, galeketa gehiago bazela, zela, jendea, jendea urduri zela, eta jendea testatu bargi nuela, e, eh, sintomak bazitu zelako, batez ere, eta azkenean, e, testatzeko momentuan, laborategiek ezin zuten testatu, eta konturatu gira, sintomatikoak zirenak, edo kontaktuak izan zirenak testatzeko, zazpi e-, eguneko edo gehiagoko epea behar zela eta hori azkenan ezinezkoa da eh, epidemia kontrolatzeko. Ara, hmm. aurregetik egin dugu. Hmm. Eh, zuen ustez, nork egin beharko uh, lituzke lehentasunaz PCG testa hauek eta nork ez? sintoma dituztenak, -hmm. batez ere, sukarra, buruko mina, uh, muskurutako mina, otzikarak dituztenak, sintoma gripalak ditzen direnak, eta kontaktoan izan direnak, koronavirusa zuten arekin. Oiek, lehen bai lehen. Hmm. Petizioa idatzia intzin, eh, ere entxeatu ziste uh, eh, aeg edo osasun bai, bai, bai. ministeritzarekin? Eh? Bai, bai, noski, noski. Hmm. Uh, Txomin aranek uh, ustaritzeko medikuak uh, deitu ditu uh, ARSA, deitu ditu laboratikiko arduradunak, Eta ikusiz gauzak etzela eh, biziki fite eh, mugitzen, eh, erabaki dugu hori petizio hori egitea, piskat jendeari jakinarazteko zer gertatzen zen, eta gauzak mugitzeko, eta azkenean badakigu medio hon bat dela gauzak mugiarazteko, eta batez ere edabideei zabaltzeko. Eta tokiko laborategiai ere zuzentzen diezue mesua, bai, zer bai, bai, eskatzen diezue? Habe, errezeta bat duten uh, pazientei lehentasuna emaitea. Ara. Hmm. Eta itzorduak lehen, lehen, lehenik aiei emaitea. Ara. Al, alik, eta eh, fiten testatzeko. Eh, hori baita lehentasuna. Hmm. Ba, azkenik, eh, responsabilitate mezu bat eh, bezabaldu nahi izan duzu eskala guzietan, bai. ez da berantegi? Ez da sekula berantegi, ez badugu deus egiten, momentu baten, eh, gauzak usten baditugu egiten, Bon, ara, ez dugu deus gehiago eginen, ez da sekula berantegi egiten aldugu oraindik eta batez ere eh, laborategiko medikuak eta eta langileak lagundu barrira, zenta jendez gainezkari dira eta ezin dute gehiago, eta ez da, ez berantegi goza kontrolatzen aldira oraindik eh? eta saiatu bargira gauzak ongi egiten, berritza zeltzeko eh, ezagutu dugun konfinamendu egoerara, eta jende guztiak eh, bizi bizizan duena.